Piemēram, lūkšana, dieviņa dod mums rupmaizi un sāli. Ja? Nu, on, nu, kas tā pa lūkšanu? Nu, tā, tad, nu, tā, tā lūksim, tad arī nabag būsim. Dievam ir daudz, kas vairāk mums dodams, viņš arī grib mums daudz vairāk dot nekā maizi, rupmaizi ja, un sāli. Jo liels ir tas kungs un augsts slavējums. Viņš jābīstas vairāk par visiem dieviem. Patiesi visi tautu dievi taču ir elki, bet tas kungs ir radījis debesis šeit ir teiks par to, ka uh, ir tikai viens dievs, vispārējie ir elgdievi, māra, ja, uh, es nezinu, kas vēl sprīdītī, ja, tur visāds tāns bija, meža māte vēl, ej, tur sazin kādas vēl, ja, tas viss ir elgi, tā nav patiesība. Ir tikai viens vienīgs dievs, un viņš nav dieviņš, viņš nav tāds kā rūķīts uh, aizkrāsnī, ja, viņš ir tik varens, ka mēs pat to nespējam aptvert. You are mine.

kā tūkstoši citu. Labāk vienu dienu tavos pagalmos, Labāk vienu dienu tavā māju plī, labāk vienu dienu tavos pagos, nekā tūkstoši citu. Labāk vienu dienu tavā mājoklī, labāk vienu dienu tavas pagalmās, nekā tūkstoši citu. Labāk vienu dienu tavas pagalmās, labāk vienu dienu tavā mājoklī, labāk vienu dienu tavas pagalmās, nekā tūkstoši citu. Labāk vienu dienu tavas pagalmās, labāk vienu dienu tavā jo brīva vakara diena tavas pagalmas, tikai tūkstoši sīkno. Labāk vienu dienu tavas pagalmas, labāk vienu dienu tavā mājoklī, labāk vienu dienu tavas pagalmas, tikai tūkstoši sīkno. Mana sirds pēc tevi savu, gars kā ūdens man. Es redzēju un izjūtu, pie manis atkal nāc, pie tevis tuvošos, pie tevis tuvošos. Mans Dievs. Labāk mīlēt. Dievs panākums. Labāk vienu dienu tavā mājoklī, labāk vienu dienu tavus pagalmos, nekā tūkstoši citu. Labāk vienu dienu tavus pagalmos, labāk vienu dienu tavā mājoklī, labāk vienu dienu tavus pagalmos, nekā tūkstoši citu. Labāk Labāk mīlu dienu tavā mājoklī, labāk mīlu dienu tavos pagalmās, nekā tūkstoši citu. Labāk mīlu dienu tavos tavs. Paldies tev, kungs, bija labāk vien dienu. Kungs, tavā klātotnē, kungs, labāk vien dienu ar tevi, kungs, ne tā tūkstošiem bez, kungs. Paldies tev, kungs, ka mēs varam tevs piedzīvot. Paldies par tavu klātotni. Paldies, ka varam būt šeit tavā namā, kungs. Un, kungs, savā ikdienā ar Tevi, kungs, savā sirdī, savās dzīvēs, Dievs. Paldies Tev, kungs. Paldies par ikvienu dienu, kungs, ar Tevi. Paldies, kungs, ka tā ir vērtība, kungs, neatsvērā, kungs. Slāv Tev. Slāv Tev, kungs. Labāk vienu dienu Tavos pagalmos, labāk vienu dienu Tavā mājoklī, labāk vienu dienu Tavos pagalmos nekā tūkstoši citu. Labāk vienu dienu tavos pagalmos, labāk vienu dienu tavā mājoklī, labāk vienu dienu tavos pagalmos, nekā tūkstoši citu. Labāk vienu dienu tavos pagalmos, labāk vienu dienu tavā mājoklī, labāk vienu dienu tavos pagalmos, kā tūkstoši citu. Labāk vienu dienu tavos pagalmos, labāk vienu dienu tavā mājoklī, labāk vienu dienu tavos pagalmos. acis pie tevis nāku es, tu piepildi. Esmu tukšs, bet mani mīlē tu nepārstāj. Un tāpēc gaidu mans kungs, uz tevi gaidu mans kungs. Un tāpēc gaidu tevi gaidu, mans kungs, un tāpēc gaidu, mans kungs, uz tevi gaidu. Jēzu šodien mēs, mums ir pieeja pie Tēva. Paldies, ka pateicoties Tev, mēs pazīstam Tēvu, Tu mums par viņas stāstīs. Paldies Tev, dārgais Dievs, ka Tu mums tās patiesības, ka Tu mums atklāji. Vai nes, Dievs, un paldies, ka tās mums darba brīvs. Dārgais Dievs, paldies, paldies mums. Un es lūdzu, ka mēs būtu tie, kas labāk pavada laiku ar Tevi nekā kaut kur citur. Dārgais Dievs, palīdz, ka mēs eh, turam augsti eh, to laiku dārgais Dievs, ka tam ir augsta pievienotā vērtība mūsu acīs, dārgais Dievs. Paldies, paldies, ka Tu vienmēr esi pieejams. Paldies, ka Tu esi tas cietoksnis, kur durvis vienmēr ir atvērts un mēs tur varam patvērties. Dārgais Dievs, paldies par to praktisēties vien vairāk un vairāk. Dārgais Dievs, paldies, ka Tu arī paņem mūsu nasts uz sevi. Kungs, palīdz mums ikvienam katram, nestaigāt ar līgu muguru, velkot visas liekās nasts, palīdz mums tās uzticēt Tev, dārgais Dievs, palīdz, ka mēs Paldies, Tev, kungs, Jēzus Kristus un Evanā. Šodien es ticu, ir kaut kas sagatavots, un es domāju, mēs ik viens nākam ar tādu pārliecību, ka Dievs, ko tu vēlies šodien arī mums pateikt, un es, jā, lūksim kopā vēl. Debes tās, mēs bez Tevis, kungs, nenieka nespējam, kungs, nevaram, un, un mums ir vajadzīgs, vajadzīga Tava palīdzība. Mēs lūdzam svētais gars, lai Tu piepildi mūs ik vienu šajā brīdī, ka Tu nāc šeit ar savu pārpilnību, ar savu spēku, ar to drosmu, ar to pārliecību, kungs, kad mēs uh, esam nākuši varani Dievu priekšā, bijājām Dievu priekšā. Debes Tēvs, ka mēs to nekad nepazaudējam, kungs, ka Tu esi varens Tēvs, ka Tu esi, kungs, visus spēcīgs Dievs, kas esi pār visam, kas valdi pār visam. Dievs, paldies par Tavu svēto garu, kungs, kurš ir mūsos ar mums, kurš mūs vada visā patiesībā un atklāja Tavus dziļums. Debes Tēvs, un arī šajā rītā mēs Paļaujamies, ka tā, tāds ir tavs prāts, kungs, ka tu vēlies uz mums runāt. Dievs, lai tavs vārds ir, uh, kungs, kā apusgriezīgs zobens, kungs, un lai tas tiešām atdala to, kas ir no miesas un kas ir no gara, kungs, un lai viss, kas ir no tevis debes tēvs, lai paliek mūsos un nes augļus, Dievs, ka tas ir redzams. Jā, lai tev viss gods un slāv tēvs ar mūsu dzīvēm, ar visu, kungs, kas mēs esam. Jēzus vārdā. Amen. Amen. Jā, mēs Pagājušajā reizē mums bija iespēja klausīties par ko? Es atkal jūs iesaistīšu par mantojumu. Par mantojumu mēs runājam. Un tās lietas, ko mēs pieminējām, ir viena no tām, ir mēs paši esam vispirms jau mantojums Dievam, ko viņš saņems pilnībā, tad, kad mēs arī pilnībā būsim pie viņa visdrīzāk. Un uh, savukārt nākamā lieta bija, ka mēs paši uh, saņemam mantojumu. Kā Dieva bērni, kā, Krist, uh, kā, kā Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki. Uh, Un tātad, lai saņemtu mantojumu, mums bija, kas jāizdara? Kas ir jāizdara vienam, lai saņemtu mantojumu? Kur mums ir jāpiedzimst, vai kā tas notiek? No augšienes mums ir jāpiedzimst Dieva ģimenē. Ja mēs gribam saņemt mantojumu, mums ir jābūt tai ģimenē, no kuras mēs paredzam, ka mums būs mantojums. Līdz ar to mums ir jāpiedzimst no augšienes. Un eh, kas tad ir mūsu mantojums? Mūsu mantojums ir Dieva apsolījumi mūsu mantojums ir divi apsolījumi, gan tie, kuri šeit pat uz zemes jau piepildās un ir mums uh, lietojami, gan arī vēl jau vairāk pēc tam šī mūžīgā dzīvība, mūsu dvēseļu nu, pestīšana. Un uh, visbeidzot mēs noslēdzām ar to, kas ir tas mantojums, kas paliek aiz mums. Kas ir tas mantojums, kas ir tas vērtīgais, kas paliek aiz mums. Jo, ja domājieties, cik daudz cilvēku patiesībā, un arī mēs kādā brīdī un kādā laika posmā dzīvojam ar apziņu, ka varbūt mums nu, nav kādas lietas, vai pat mēs neapzināmies, ka mums īstenībā ir paredzēts. Kā piemēram, trūcīgs cilvēks var dzīvot visu mūžu kā trūcīgs un nezin, ka viņam ir uh, naftas urbums tepat uh, Dienvidāfrikas, Dienvidāfrikas republikā, piemēram. Bet viņam tas ir, viņam tas pieder, bet patiesībā viņš nezin. Un līdz ar to Vai, vai cilvēks, kā kuram nav varbūt ko ēst, viņam īstenībā ir maizes ceptu, bet viņš vienkārši to nezina. Un tie ir tie man, tas ir tas mantojums, kas patiesībā mums jau ir tagad lietojams arī kā Dieva bērniem. Viņa apsolījumi, ko mēs lasām Dieva vārdā, kuri mums vienkārši ir jāņem, kuri ir paredzēti mums šodien un lietot un tagad. Tāpēc, cik svarīgi ir tas, kas paliek aiz mums, cik svarīgs ir tas mantojums, un mēs nonācām jau arī pie tā secinājuma, ka tas pats svarīgākais, kas paliek aiz mums, kad mēs palīdzam, ka mēs strādājam, ka mēs darbojamies, lai ik vien dvēseli iemantot šos apsolījumus, lai ik viena dvēseli tiktu vērsta atpakaļ pie Dieva, lai cilvēki atgrieztos no savām dzīvēm, no saviem grēkiem pie dzīvā Dieva un iemantot viņa apsolījumus, viņa mantojumu, mūžīgo dzīvību. Un mēs, eh, viena no pēdējām rakstītām bija no Jāņa evaņģēlija 15.16, Jāņem ģēlijā 15, 16. Ja jūs ātri šķirat, jums izdodas, jūs šķiriet līdz man. Un ja es esmu kādā reizi pātri ar rakstietām, jūs man apstādināt, droši sakat, kur lūdzu bija vēl, atkārtojam, atkārtojam. Bet Jāņa 15, 16 ir, ne jūs mani esat izredzējuši, bet es jūs esmu izredzējis, un jūs nolicis, ka jūs ejat un nesat augļus, un jūsu augļi paliek kad mūsu augļi paliek. Tātad mēs runājam par mantojumu, kas paliekošs, kas ir nevis tāds, kuru rūsas samaitā vai kodas sēd un tas vairs nav, bet ka tas, kas aiz šodien aiz manis paliek, ir tiešām paliekošs, kam ir vērtība. Un uh, mēs noslēdzām tātad uh, ar šo aicinājumu, ejiet un sludiniet. Un tā bija no Lūkas evaņģēlī 9. nodaļas beigām. Mēs tur drīkstam arī atšķirt, jo būs 9. nodaļas pašas beigas un 10. nodaļas sākums, kur mēs arī turpināsim šo visu, kāpēc tāds ievads. Un tā tad uh, Lūkas 9. nodaļas pēdējie panti bija par to, ka Jēzus aicināja savus 12 mācekļus un deva viņiem varu. Varu un autoritāti, un viņš viņus izsūtīja. Viņi gāja un sludināja evaņģēlī, dziedināja slims un uh, sagatavoja ceļu. Sludināja par Dievu valstību. Un pēc tam Lūkas 10. nodaļas No pirmā panta mēs lasījām Lūkas 10. No pirmā, pēc tam tas kungs nozīmēja vēl 70 citus un izsūtīja tos pa divi un divi savā priekšā uz katru pilsētu un vietu, kur viņš gribēja iet. Un viņš tiem sacīja, pļaujamā daudz, strādnieku maz. Tad nu lūdziet pļaujas kungu, lai viņš strādnieks sūta savā pļaujā. Un nākamais pāns mēs jau zinām uzreiz ir, ejiet, lūk, es jūs sūtu, kā jērs vilks starpā. Tātad, un, un tas, ko mēs šodien turpinām, ar ko mēs šodien turpinām, ir no 4. līdz 11. pantam. Šī galvenā rakstvieta, pie kā mēs arī atgriezīsimies pēc laiciņa, ir no 4. līdz 11. līdz 11. pantam. Un tur stāv rakstīts šādi, turpinam tātad. Neņemiet līdzi nedz naudas maku, nedz ceļasomu, nedz kurpes, un ceļā nesveiciniet nevienu. Un ja jūs ieiet kādā namā, tad sakait, vispirms, miers šim namam. Un ja tur būs kāds miera bērns, tad uz viņu dusēs jūs miers, bet ja ne, tad tas atgriezīsies pie jums atpakaļ. Tanī pašā namā palieciet un ēdiet un dzeriet to, kas tiem pie rokas, jo strādnieks ir savas algas cienīgs. Bet neiet no viens mājas uz otru. Un kurā pilsētā jūs ieiest un jūs tur uzņemt, tur ēdiet, ko jums ceļ priekšā. Un ziediniet slimniekus, kas tur ir, un sakait viņiem, tuvu pie jums ir nākusi Dieva valstība. Bet ja jūs ieiest pilsētā un jūs tur neuzņem, tad izējiet uz viņas ielām un sakiet, pat jūs pu, pilsētas putekļus, kas pielipuši pie mūsu kājām, mēs šeit nokritām. Bet to ziniet, ka Dieva valstība ir tūklāta. Skaisti. Tojas svētki. Tojas svētki. Un es atminos, mēs šā gada sākumā, kad bija lieldienas, arī bija iespēja runāt par svētkiem, uh, kad kristieši šim kopā svētkus ar, ar pasaules svētkiem. Atminaties, bija tāda lieta. Un mēs tajā laikā arī pieminējām līdzīgi arī, ka tas skar Ziemassvētkus. Bet lai nu kā tas arī būtu, mēs šodien arī atminamies to laiku, pieminam to laiku, kad Jēzus Kristus nāca uz zemes, ka viņš piedzim, piedzim kā bērns, viņš izauga. Un uh, tas pat varbūt nebūtu tik svarīgi, ja pat uh, kādā brīdī savā laikā, 15. gadsimtā varbūt pat, šie svētki tika savilk kopā ar gaismas uzvaru pār tumsu vai kādiem pagānu svētkiem. Tas, protams, es gribu vērst uzmanību nevis tas, ka tas ir ok, bet tas, ka mēs šo svētkus varam lietot savā labā. Mēs šobrīd tur neko neizmainīsim, un uh, mēs pieminam Kristus piedzimšanu, bet šis laiks ir laiks, kur mēs varam uh, lieliski izmantot, lai kā tur būtu tie laiki pievilkti, savilkti un, un sakrituši vai nesakrituši, jo redz arī gaisma uzvar tumsu, ja, saugrieži, kādam tie ir, kādam tie ir vēl kāda cita svētki, bet mēs svinām Kristus piedzimšanas svētkus, mēs tos atzīmējam, mēs tos atminamies, un tā ir lieliski iespēja, kad šajos laikos ļoti cilvēki daudz ir atvērti. Ļoti daudziem ir viņiem priecīgs noskaņojums pa lielam. Visi gatavojās svētkiem, visur pušķo rotā, pērk dāvanas, apdāvinās un viens otru sveic. Un tā ir lieliski iespēja, lai pasludinātu evaņģēliju. Un šodien es arī gribu vērst uzmanību mums, ka šis laiks ir jāizmanto īpaši, lai pasludinātu evaņģēliju. Un kolosiešiem četri – 5.6 ir teikts, izturieties gudri pret tiem, kas nepieder pie draudzes, izmantojiet šo laiku. Jūsu runa, lai aizvien ir tīkama, ar sāli sālīt, lai jūs zinātu, kā ikvienam atbildēt. Tātad mums, mums ir iespēja izturēties gudri. Mums ir iespēja šo laiku izmantot gudri, un jūsu runa, lai aizvien ir, nu, latviski ir tīkama. Varbūt nedaudz precīzāk tulkojumā būtu, uh, ar žēlastību tiek skaidrots. Ja mēs palasām kāds angļu valodas tulkojums, un būtu precīzāk, nevis, ka ir patīkama, nevis izpatīkama runa, bet runa, kas ir sālīta, runa, kam ir jēga, eh, runa ar žēlstību vienlaicīgi. Ja? Tāda, kura nevis paaugstinās, bet tāda, kur dod žēlstību, kā, kura parāda uz žēlstību, kur norāda uz to, kur mudina uz to. Un ar sāli sālī, tātad ar domu, ar, ar, ar saturu Tā tad mūsu runa ir tāda. Šis, šis svētkos cilvēki ļoti daudz satiekās, un tāpēc nav brīnums, ka janvārs pienāk un ļoti daudziem ir noskaņojums, liekas, ka viss ir beidzies, ka pasauli iet uz galvu, visi jau ir apsveikti, visi ir sazinājušies vai, vai satikušies, dāvans dāvinājuši, Bet šis laiks ir tiešām iespējams arī mums uzmeklēt varbūt kādu cilvēku, uzrunāt, apsveikt svētkos, piezvanīt, apjautāties, kā iet, uzmeklēt atkal kādu, kas varbūt ir bijis šeit pat blakus un nav vairāk. Nu, mūsu dzīvē mēs zinām katrs savā ikdienā, jo, jo citreiz ir tā, ka mēs paši sagaidām. Kāpēc man viens nepiezvana? Vai es gribētu, ka man apsveic tas vai tas? Uh, ir labi, ka mēs varam paši būt pirmie, kas izrāda šo iniciatīvu, kas uzmeklē. Un eh, pieminot vēlreiz šo pašu kolosiešiem 4 un 6 pantu, jūs runa, lai aizvien ir tīkama, ar sāli sālīt, lai jūs zinātu, kā ikvienam atbildēt. Un kādā brīdī mēs to paņemam kā atrunu, jo es nezinu, kā ikvienam atbildēt. Man, man ir tāda pārliecība, ka mēs tā gribam domāt. Kad man nav atbildes uz visiem nejautājumiem, vai tas, kad es uzmeklēju vai runāju kā cilvēku, man var paprasīt lietas, kuras es nezināšu, nemācīšu paskaidrot. Bet patiesībā mēs esam aicināti uz to, lai mēs sludinātu, lai mēs atvērtu savus mutus un liecinātu. Un šeit mums ir jāsaprot, ka tā gudrība eh, un tie vārdi, kas mums ir doti, tie nav no mums pašiem. Ka tas ir svētais gars, kas runā. Un tas ir svētais gars, kas pārliecina. Un tāpēc, lai, lai nav mums tā doma, kad es nezinu, jo ir runāts ar cilvēkiem, un viņi saka, nu, es nezināšu, ko teikt. Un nu, es uz ielas uzrunāšu, un es esmu kā bez vārdiem. Man nav vairs ko teikt, man nav vienkārši vārdu. Bet patiesībā, tad, kad mēs atveram savu mutu, jo mēs zinām, ka sludināšanas mērķis ir mīlestība, kas nāk no skaidras sirds un labas apziņas un neliekuļotas ticības. Tad, tad mums ir jābūt skaidrs, ka mēs neaiz patmīlīgiem nolūkiem uzrunājam kādu. Bet tad, kad mēs uzrunājam kādu, ka tas ir aiz mīlestības, ka tas ir aiz šīs vēlmes pasludināt šo labo vēstu. Un tur arī svētais gars nāk palīgā, un viņš zina visas lietas. Jo mēs neesam aicināti dalīties ar labo vēstu, ar gudriem vārdiem. Pāvils to saka, jā. Nevis gudrībā viņš nāca sludināt. Jā. Tur nebija gudru vārdu bet tur bija evaņģēlijs ar spēku. Un tas ir kaut kas, par ko mēs parunāsim nedaudz vēlāk. Bet patiesībā ne, ne gudrībā mums ir jās... Jo tad, kad mēs nākam ar gudrību, tad, kad mēs sākam stāstīt šos teoloģiskos termīnus, mēs viens otru pat nesaprotam brīžiem. Mēs sanākam kopā kā, kā ticīgie un sākam bārstīties ar tādām lietām, ko jāpaskaid, jālūdz paskaidrojums. Abi divi, tā kā tic Dievam jau cik ilgi, un vienalga nav skaidra doma. Iedomājieties, kas notiek, ka mēs Uz ielas uzrunājam kādu. Vai uzrunājam kādu paziņu. Mums ir jābūt vienkāršiem. Tā mīlestība, tas evaņģēlijs, tā vēsts, viņa nav sarežģīta, nekad nav bijusi paredzēta. Ja, tā tad Dievs mums taču šadīja tik personīgām attiecībām. Kad viņš šadīja Ādamu un Ievu, viņš ielika dārzā, viņš pats staigāja viņu vidū, viņš runāja ar viņiem, viņiem bija sadraudzība. Un līdz ienāca grēks, līdz ienāca grēks, kas atšķīra. Ienāca grēks, kas atšķīra mūs no Dieva. Un nevarēja būt, ka grēks paliek Dieva klātbūtnē. Un Dievs izraidīja cilvēku ārā. Dievs izraidīja cilvēku ārā, bet Dievs nekad nebija paredzējis, ka cilvēkam ir mirdams mirsi. Viņš to nevēlās. Un tāpēc viņš sūtīja Jēzus Kristu. Viņš tāpēc sūtīja Jēzus Kristu, kurš nomir par mūsu grēkiem, kurš nomir par visu to netaisnību, ko mēs savas dzīves laikā esam darījuši. Un mums ir iespēja atgriezties. Noticot Jēzum Kristum, uh, pieņemot viņu par savu glābēju, mēs iemantojam mūžīgo dzīvību. Tā vēsts ir tikai un vienkārši, ka mēs bijām tālu, bet tagad Kristus asinīs esam tuvi. Kristus upurs ir mūs padarījis tuvus, mums ir pieeja pie tēva. Un šī vēsts, šī, šis, šis, nevēsts, šī, šis aicinājums mums uh, ejiet un sludniet Mēs lasām Lūkas 10.4, kur mēs bijām sākumā, ar ko mēs iesākām. Neņemiet līdzinās naudas, maknēc ceļas, jomnēc kurpes un ceļā nesveiciniet nevienu. Interesanti, nesveiciniet nevienu. Mēs tiekam sūtīt pie cilvēkiem un nesveiciniet nevienu, nerunājiet nevienu. Bet šeit patiesībā ir norādīts uz to, cik svarīgi ir šī vēsts. Tad, kad mēs, mums ir pavēle, ejiet un dariet to, tas nenozīmē, ka mēs nerunājam nevienu, bet ka nekavējieties. Nekavieties, tā vēsts, tas labā, tā labā vēsts ir steidzama vēsts. Tā vēsts ir jāiznes vēl tik daudziem, jo tiešām cilvēks ir kā dvašs, dvašas pūsma, viņa dzīves laiks ir kā ēna, kas ātri pārlaiž pāri, ja, psalmi. Cilvēks, mēs, te mēs esam, te mēs neesam. Vakar biju bērēs, jauns cilvēks, jaunāks par mani. Nu, es jau esmu jauns, bet viņš vēl jaunāks bija. Bet, bet stāsts ir tāds, kad uh, paldies Dievam, paldies Dievam, kad uh, arī šai bērdu iekalpojumā mm, viņš stāstīja, mācītājs stāstīja, ka viņš paspēja pieņemt Jēzu, ka viņš uh, zina, kas tas ir, viņš tik kristīts. Slāv Dievam, ka tas tā ir. Bet uh, arī, arī man bija kādā brīdī tāds aicinājums no malas, varbūt tev arī vajag aizbraukt parunāt ar viņu. Un, un tad dienā kāds tāds, tāda apsūdzība priekš sevis – kāpēc es neaizbraucu? Jo pagāja tikai nedēļa un parādās vienkārši uzraksts, ka viņš vairs nav starp mums. Un tad ienāk tās pārmetums, ka vajadzēja, kāpēc es neizdarīju. Jo viņš man bija draugs, paziņa, varbūt vairāk paziņa nekā draugs, bet vienmēr, kad mēs satikāmies, viņš tepat bija un bija iespēja. Tāpēc es gribu teikt, ka tā vēsts ir steidzama tā vēsts nav, ko mēs gribam atlikt, ko mēs pienāks nākamie svētki, atkal pastāstīšu tad varbūt kādam. Ka tā vēsts ir steidzama, tāpēc mums ir teikts nevilcinieties. Ne, jo tad, kad tanī laikā no vēstures, kad divi izrēlieši satikās, viņi varēja sveicināties divas dienas. Viņi varēja bučoties, mīļoties, viņi aiziet pēc tam mājās, pēd vakariņas un vēl divas dienas pavadu laiku. Un tas bija tas veids, kā viņi nu, draudzējās. Viņi satiekās pa ceļu un tā var tas aiziet. Tas bija tas iemesls, kāpēc visdrīzāk ir teikts, nesveicinieties, jo tā sveicināšanās varēja būt vienkārši tik vien. Nevis tā, sveiks māc, kā tev iet viss labi, un es eju tālāk, bet ieiet vēl un vēl, un tu pakavējies, un tu jau esi divas dienas tur, kaut arī tavs mērķis ir aizsniegt cilvēks, ir nes šo evaņģēliju vēsti. Jo mēs bieži vien uh, laiku neizmantojam tik pareizi, kā mēs varētu. Un tas laiks ir tik vien ierobežots patiesībā. Nu, viņš ir tik, cik viņš ir. Nu, nav viņa vairāk. Un mums viņu ir iespējams izmantot liederīgi. Jo tad, kad, tad, kad mēs kādam pasludinām evaņģēliju, un viņš nepieņem to, ir situācijas, kad mēs mēģinām to atkal un atkal pie tā paša cilvēka. Un es zinu, esmu, es zinu, ka tā ir vienkārši, ka mēs varam pat gadiem aizķerties pie vieniem un tiem pašiem cilvēkiem un mēģināt viņus pārliecināt par kaut ko. Tie paši mūsu vai radinieki, vai kādi cilvēki, kas blakus, vai darbā, vai, vai mūsu brīvajā laikā. Un mēs varam palikt tur un atkal un atkal mēģināt to pašu vienu cilvēku vai divus stāstīt viņam, stāstīt viņam, pārliecināt. Viņš jau sen tevi ir atmetis. To domu viņš ir atmetis. Un šeit mēs varam, mums ir jāpieņem lēmums nepalikt tur. Mūsu laiks ir tik, cik viņš ir. Mūsu resursi, mūsu spēks ir tik, cik viņš šobrīd ir, un mēs eh, nedarīsim pareizi, ja mēs visu savu uzmanību veltīsim tam vienam. Tas nenozīmē, ka mēs ejam tālāk. Tas nenozīmē, ka mēs atmetam viņu, jo Dievs tā nedara nekad. Bet tas nozīmē, ka mēs savu laiku izmantojam liederīgi. Pienāks laiks, ka tie cilvēki, kas ir pateikuši, nē, man nevajag, vai viņš tikai klausās, bet nekas nemainās jau gadiem, pienāks laiks, kad arī viņa sirds būs gatava, kad Dievs viņu uzrunās, kad arī svētais, kas viņu pārliecinās par grēku, taisnību, par tiesu, bet ja mēs būsim tie, kas gadiem jau tur sēž, tad iespējams simtiem cilvēku nedzirdēs to labo vēstu no mums – Tāpēc ir jābūt gudriem un izmantot šo laiku pasludināt. Un ja mūs nepieņem, tad izējam no tādas pilsētas, izējam no tādas vietas un ejam tālāk. Un nevis atmetam viņus, bet ejam tālāk un sludinam joprojām to, ko mēs esam aicināti. Jo mēs kādā brīdī varam būt tie, kas tās pēles, kā rakstīts bārstam, cūkām vai suņiem savus svētumus dodam, nu šīs šo, šo mūsu dvēseli, to, to, to mantojumu, to bagātību, kas ir mūsos, kad mēs vienkārši beram ārā, beram ārā un viņš tiek mīdīts un mīdīts, tas nav pareizi. Mēs paši sev varam izdarīt pāri to. Tāpēc mums ir jāsaprot, kad ir jāizmanto liederīgi tas laiks. Un Lūkas 10.5, atgriežoties pie mūsu tās uh, rakstvietas, Lūkas 10.5 ir, un ja jūs ieiet kādā namā, tad sakait vispirms, miers šim namam, un seši. Un ja tur būs kāds mierbērns, tad uz viņu dusēs jūs miers, bet ja ne, tad tas atgriezīsies pie jums atpakaļ. Tanī pašā namā palieciet un ēdiet un dzeriet to, kas tiem pie rokas. Un strādā, un, jo strādnieks ir savs algas cienīgs. Bet neiet no viens mājas uz otru. Un kurā pilsētā jūs ieies, un, tur, un jūs tur uzņem, tur ēdiet, ko jums ceļ priekšā. Un ziedniet slimnieks, kas tur ir. Un sakiet viņiem, tuvu pie jums ir nākus Dievu valstību. Ir cilvēki, uz kuriem nepaliek mums miers. Es pēc brītiņa, tad, kad mēs noslēgsim arī šo, šīs pārdomas, šo, šīs rakstvietas, beigsim pārdomāt un lasīt, es aicināšu arī ikvienu no jums padalīties savā pieredzē, kā ir bijis, kad jūs uzrunājat cilvēkus. Jo nevienmēr mūsu evaņģēlijas, mūsu tā vēsts tiek uzņemta, o oh, jā, super lieliski, ko tālāk, kas notiek? Ir arī pretēju variantu gadījumi Ja, mēs to zinām. Bet ir ļoti jūtam un ir atšķirība. Uh, redzam pie cilvēkiem, kad mēs uzrunājam, viņš atraida. Un ir savukārt cilvēki, kā mēs šeit lasījām, miera cilvēki. Ir miera cilvēki, kur ir gatavi uzklausīt evaņģēliju, kur ir gatavi mūs uzņemt tālāk. Šeit mēs lasām, viņi uzņem savās mājās, viņi ceļ priekšā visu, kas ir ēdams, un, un mēs to baudam un esam tur un nestaigājam no viena pie otra. Bet viņi ir gatavi. Un visdrīzāk šādi mieru cilvēki, kad mēs viņus satiekam, viņi būs tie, kas uzklaus mūs, viņi būs tie, kas, kam ir jautājumi, viņi būs tie, kas meklē, un mēs zināsim, ka viņi ir gatavi, lai iet tālāk. Un tad, mē, tad mums ir šis pamudinājums no šīs pašas uh, Lūkas desmit. Neiet uzreiz tālāk, kad šis evaņģēlijs ir pasludināts, bet palikt pie šī miera cilvēka, palikt pie viņa un vest viņu tālāk. Vest viņu tālāk. Jo šis miera cilvēks visdrīzāk būs arī šī atslēga uz nākamajiem cilvēkiem. Jo tad, kad kāds mūs iecina viņa namā, viņš parasti nav viens pats. Ir, protams, mēdz būt arī, ka viņi ir vien paši vēl. Bet bieži vien tur ir blakus cilvēki. Un šie miera cilvēki, kuri pieņem šo labo vēstu, kuri uzklaus, kuri mūs aicina, kuri cienā, kuri prasa, kuri ir atvērti, viņi parasti ir atslēga vēl uz daudziem citiem. Un šeit mums ir aicinājums palikt pie viņiem palikt pie viņiem, būt viņiem par stiprinājumu, būt viņiem par tiem, kas, kas ievad tik tālu, palīdz viņiem aiziet tik tālu, un viņi ir patstāvīgi, un viņi spēja iet tālāk. Jo kas notiek, kad mēs pasludām evaņģēliju, un, piemēram, Filips uz ielas viņu satiek, pastāst viņam evaņģēliju, viņš saka, jā, ko man darīt? Nu, tev vajag Jēzu pieņem, tev jāatgriežas no grēkiem. Viņš atgriežas no grēkiem, miers ar tev, ej, kā vien tev vēlā, kā, kur vien tu vēlies, lai tev labi klājās, lai Dievs tev svētī. Un patiesībā mēs ļoti lielu iespēju dodam Filipam izdarīt savus izvēles, kā viņš grib tālāk arī mm, viens pats. Viņam nav, eh, mēs ticam, svētais gars viņu var vadīt, mēs ticam, viņš ir piepildīts, bet mums ir iespēja palīdzēt viņam uh, iet līdz galam, piedzimt no augšas, piedzimt ūdenī un, un iestumt viņu, lai viņš iet tālāk un sludina to pašu tālāk. Mums tas ir iespēja, to tā iespēja ir katru dienu, katru reizi. Uh, Un tas ir iespējams pie tiem miera cilvēkiem īpaši. Tad, kad cilvēks ir atvērts, viņš pieņem šo labo vēstu. Viņš atgriezīsies no grēkiem. Viņš piedzims ūdenī un garā, un viņš būs gatavs iet un sludināt tālāk. Jo tad, kad mēs ejam, tad, kad mēs tiekam aicināt sludināt, mums ir jābūt skaidrībai, ko mēs gribam. Ja mums nav skaidrs, ka mēs izējam uz ielām vai kad mēs piezvanām kādam un runājam ar kādu, uzrunājam, un ja mums nav skaidrs, ko mēs īsti gribam pateikt, vai kāds ir mūsu mērķis, tad patiesībā nebūs arī visdrīzāk rezultāta. Tāpēc ir labi, arī ejot sludinā, sludinot evaņģēliju, vai daloties ar Kristus vēsti, vai sveicot svētkos, vai, jo mums ir būt labi, ja mums ir šis mērķis, ja mums ir skaidrība, ko es vēlos panākt. Ko es vēlos panākt? Un ja mans mērķis ir panākt, ka šis cilvēks piedzims no augšas, tad es zinu, ka man ir jāpasludina viņam evaņģēlijas. Tad es zinu, ka es pastāstīšu, ka viņam ir jāpiedzims no augšas. Tad es zinu, ka, ja man būs iespēja tai sarunājas, viņam stāstīšu, ka tev ir jātiek kristītam ūdenī un svētajā garā. Evaņģēlijas ar spēku. Evaņģēlijas, tas, tas ir evaņģēlijas ar spēku, par ko mēs runājam. Un kad mēs skatāmies, eh, kad Jēzus pavēlēja iet sludināt, tad patiesībā gandrīz ikviena rakstiet līdz ar sludināšanu saka dziedniec limus. Arī tā ir Kristus pavēle. Lūkas 6.46. Ko jūs man saucat, kungs, kungs, bet nedarat, ko es saku? Jēzus to saka, ko jūs man saucat, kungs, kungs, bet nedarat, ko es saku. Bet Jēzus tā arī darīja. Mateja evaņģēlijā, jūs, ja izdodas Mateja 4.23, un Jēzus staigāja pa visu galilēju, mācīdams viņu sinagogās un sludinātams valstības evaņģēliju un dziedinādams visas slimības un sērgas tautā. Un tālāk arī, un Jēzus apstaigāja visas pilsētas un ciemus, mācīdams viņu sinagogās, sludinādams Dievu valstību Eh, valstības evaņģēliju un dziedinādams visas sērgs un slimības. Un atkal, atkal, kur mēs lasām, kad Jēzus sludina evaņģēliju, kur viņš sludina par Dievu valstību, viņš visur dziedina. Un viņš to saka arī mums, ka arī mums tas ir jādara. Matei 10.1, kur mēs jau, ā, mēs bijām Lūkas, bet šeit Matei 10.1. Un pieaicināja savus 12 mācēkļus, viņš, viņš tiem deva varu par nešķīstiem gariem, tos izdzīt un ziedināt visas sērgas un slimības. Viņš viņus sūta sludināt un dod varu. Un tas ir visiem ticīgajiem. Tas nav tikai kādam atsevišķam. Un tālāk Matei 10, 78, bet ejot sludiniet un sakiet, debesu valstība ir tū klāt pienākus, dziedniet slimus, šķīstiet spitālīgus, uzmodniet mirušus, dziedniet, ļa, eh, izdzeniet ļaunus garus, bez maksas jūs esat dabujuši, bez maksas dodiet un vēl kāds rakstīts, kas Lūkas 10.9, un dziedniec limnieks, kas tur ir, un sakiet viņiem, tūpiems ir nākus Dievu valstību. Vēl pēdējā rakstiet par šo Marka 16, 15 līdz 18, Marka 16, 15 līdz 18, un viņš viņam sacīja, Eita pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai. Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet kas netic, tiks pazudināts. Bet šī zīmes ticīgiem ies līdzi, Manā vārdā tie ļauns gars izdzīs, jaunām mēlēm runās, tie ar rokām pacels čūskas, un kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās tiem nekaitēs. Neveselēm viņi rokas uzliks un tie kļūs veseli. Visur, kur mēs lasam, ka ticīgie tiek sūtīts sludināt evaņģēlī, visur iet eh, līdzi dziedniet slimus, izdziniet ļaunus garus, runājiet mēlēs, jo tas mums ir dots. Šī vara, ko Kristus mums dod, tas ir dots ikvienam. Un mēs bieži vien gribam savādāk domāt. Bet ja mums ir ticība Jēzum, dzirdiet, ja mums, ja, ja tev un man ir ticība Jēzum, ar to ir pietiekami, lai šo visu darītu. Ticība Jēzum Kristum, kā mūsu glābējam, kas ir Jēzus Kristus, ir pilnīgi pietiekama, lai dziedinātu slimus, lai uzcelt mirušus, lai runātu jaunām mēlēm, ir pilnīgi pietiekoši. Izdzīt ļaunus garus. Dzirdiet, tā ticība, kas mums ir jau, tev un man jau ir šī ticība. Un mēs to esam aicināti darīt. Tad, kad mēs sludam, bieži mēs paliekam pie evaņģēlijas sludināšanas. Bet šeit mums vienmēr iet blakus šī pavēle, bet nu, dziedniet arī slimus, izdziniet ļaunus garus. Ja ir kāda vajadzība, arī šis nams, šis miera cilvēks, kur tiek uzaicināt, kurš uzaicina mūs, mūs savā namā. Dziedniet slimnieks, kas tur ir pie viņa? Pasludiniet evaņģēliju, bet arī dziedniet, palīdziet. Ja ir kāda lieta šajā izdzīt ļauns gars, dziedināt slims, dariet to, kristiet ūdenī, kristiet svētajā garā. Ja mums ir ticība Jēzum, tad mums ir viss, lai mēs to darītu. Es to gribētu atkārtot dažiem vēl 11 reizes, bet ja šī ticība mums ir, ir pietiekami. Uh, Mēs gribam sagaidīt, atbrauks svaidītais sludinātājs. Tad, kad viņš tas... Es tā dzīvoju patiesībā kādu laiku, jo man, tad, kad nav spēka, tad liekas, Dievs, es sagaidīšu, atbrauks kāds, viņš noteikti man pateiks no tevis to. Tad, kad viņš to pateiks, tad es droši vien ticēšu, un tad tas arī viss notiks. Tev un man ir tā ticība jau tagad, kas to visu paveic, kas to visu spēj, ko mēs lasījām. Jau tagad viņi ir. Nav jāatbrauc supersvaidītajam, vai mums nav jāizbrauc uz ārkārtējo konferenci. Nē, tas viss ir šeit un tagad. Tas viss ir tev šodien. Ticība Jēzum, kas tev ir šodien, spēj to visu paveikt. Tas ir pietiekami. Un tas mums ir jādara. Tad, kad mēs sludinam evaņģēlī, tad tās visas pārējās lietas ir kopā. Tas nav atdalīts. Mēs gribam atdalīt, jo mēs kādā brīdī varbūt neesam to piedzīvojuši, vai mums liekas, kā tas var notikt. Bet bieži vien runa nav par to, kā tas var notikt. Mēs, mēs, es zinu, es savu prātu esmu piebāzis ar tik daudz viskaut kādām lietām un ir bijusi gudrība un viskaut kas cits, kas traucē, kas vienkārši traucē. Traucē tam, lai šī ticība būtu dzīva, lai es varētu lūgt par kādu un viņš tiek dziedināts, lai es varētu lūgt par kādu un ļaunie gari iziet. Bet es negribu, ka tā ticība man ir, kas traucē, kad mana gudrība ir tāda, kas traucē, nevis ticība. Jo šī ticība ir tikai un vienkārši. Šī ticība ir pilnīgi pietiekama. Ikvienam no mums, un mēs to varam darīt. Mums tas ir jādara. Jo tāda ir Dieva griba. Tāda ir Dieva griba, ka mēs pasludinām evaņģēliju, ka cilvēki atgriežas, ka viņi iemanto Dieva apsolījumus, viņi kļūst par šiem mantiniekiem. Uh, ka viņi arī saņem dziedināšanu, ka viņi saņem ļauno garu izdzīšanu, ka viņi kļūst brīvi. Jūs varat priekš sevis, sev pie sevis pateikt jā uz šo, ka jūsu ticība ir pietiekama. Nu, mēs lasam Dievu vārdā. Neticiet man, ticiet Dievu vārdam. Pārbaudiet to vēlreiz, izlasiet. Ja jums izdevās piefiksēt rakstietas, ja ne, noklausieties to, uh, Pārbaudiet tās rakstītas visur, kur mēs tiekam aicināts sludināt evaņģēli. Un īpaši šis laiks, un šis laiks, un šis laiks, un, un tās dienas nav tik daudz, kā mums liekas. Izmantosim, izmantosim šo laiku gudri. Svētki nāk brīnišķīgi iespēja, sirdis atvērts, cilvēki gatavi klausīties. Meklēsim, kur ir tie, kas ieklausās, un pasludināsim evaņģēlī, un dziedināsim slims, un izdīsim ļauns gars, un runāsim jaunām mēlēm. Vadīsim šos cilvēkus tālāk. Tā ir labā vēsts. te būs arī šis laiks, kad mēs varēsim varbūt padalīties. Es sākšu varbūt padalīties ar to, kā mums ir izdevies uzrunāt cilvēkus. Kādas ir šīs reakcijas? Man liekas, tas ir interesanti. Tā ir tāda pieredze, kas ļauj arī mums vienam, nu, nu, kādam starp mums vienkārši, nu, mums pārējiem dzirdēt, ņemt vērā un saprast, ka viss nemaz nav tik traki. Jo tad, kad mēs domājam, ka kas notiks, kad es sākšu runāt, uh, mūsu pašos ienāk tāda nedrošība un bailes. Bet es gribu sākt ar, ar to liecību par to, ka kā es esmu piedzīvojis, ka cilvēki tiek uzrunāti. Un patiesībā lielākā daļa, kad cilvēks mēs uzrunājam, sākam jautāt par viņu ticību, par viņu dzīvi, uh, mēs automātiski iegūstam autoritāti, jo Jēzus ir tas, kurš mums to ir devis. Tikai patiesībā ar maz ir to cilvēku, kur pasaka, man tevi nevajag. Līdzīgi iepriekšējā aiz, vai kāds dievkopojums iepriekš, kad stāstīju, piegāju ar pie kādiem vīriem un saku, un viņš saka, ej, lūdzu savu baznīcu, savu dievu, joprojām tur staļins man pie sienas karājās, man neko nevajag no tevis, es esmu samaksājis 5000 par savu muguru, nevajag, nelūdz par mani, lai viņi tiek galā. Ir arī tādas reakcijas, bet pārsvarā ir cilvēki, kad viņi tiek uzrunāti, viņi apstājās, viņi ieklausās, un viņi ir tie, kuri mm, to ņem pretī. Reti, kurš saka, nē, nē, ne, neko negribu, es eju tālāk, man nav laika. Cilvēki ir atvērti. Cilvēki ir atvērti labai vēstī, jo patiesībā neviens jau cits neaizpildīs to vietu, kā Dievs svētais gars. Nu, nav iespēja, nu, labi, mēs zinām, ja cilvēks ir apsēsts, varbūt tur kaut kas vēl ir, var mājot, ja, tātad. Bet patiesībā ikvienam no mums ir izsalkums pēc Dieva. Ikvienam no mums ir ilgas pēc tā, kas ir patiesība. Un cilvēki ir atvērti cilvēki ir atvērti, lai sludinātu. Un ir patīkami redzēt, ka cilvēki ieklausās. Un, un ir brīnišķīgi, ka nevis tas, kad mēs kādu pārliecinam, ka tev vajag, tev tas ir jāizdara, ka tas ir noteikti, savādāk tu uz elli, vēl mēģinam kādu iebiedēt. Bet tad, kad mēs dalamies ar evaņģēliju, kad mēs pastāstam pilnu evaņģēliju, tad no cilvēka seko šis jautājums, ko man tālāk darīt? Viņš ir pēkšņi gatavs aicināt mani ciemos, un viņš grib dzirdēt tālāk, kas, kas, kas ir jādara viņam. Bet ja mēs esam izgājuši tikai tā ar mērķi, es kādam pateikšu tikai, un es ātri esmu prom, tad arī tā arī būs. Un šī sēkla var tik ļoti viegli nokaut, nogalināt. Viņi var iekrist augsnē, kas ne, nenesīs augļus, jo viņi netiek kopt. Tātad būsim gatavi līdz galam. Ja mēs šodien pārdomājam, ka mums svētkos būs jāpastāst kādam par Kristus piedzimšanu, nevis par salgriežiem, vai par eglīti, vai par sniegavīriem, tad mums ir jābūt skaidrībai, ko tad es īsti gribu ar viņu darīt? Kāds tad ir mērķis Dievam? Kā, ko Dievs vēlētos? Un mums ir skaidrs, mums ir jābūt skaidrs. Atgriezties no grēkiem. Viņam vajadzīga piedošana. Viņam vajadzīga piedošana. Viņam vajadzīga piedzimšana no augšas. Viņam ir vajadzīga piedzimt ūdenī un garā. Un mums jābūt skaidrs, kā es to izdarīšu kur ir baļa, kur ir vanna, kur ir, uh, kā, kā es lūkšu par viņu, tur pat uz ielas, vai es gribu aizvest viņu ap stūri, lai <laughs> neviens neredz. Patiesībā tam nav nozīmes. Bet, nu, iztēlojieties, iztēlojieties kādas situācijas. Jo mums viņas ir tik vien dažādas, mēs esam tik vien dažādi. Un tie apstākļi un tās vietas, tas ir, man liekas, brīnišķīgi. Tas tā iedrošina, tad, kad mēs sākam dalīties tajā labajā vēstī. Ka mums ir jāpastāst. Tad arī svētais gars nāk palīgā. Viņš ieliek tos vārdus, viņš sakārto tās situācijas, un tur tikai mums ir jāpieķer, tā kā Aiva teica, ir tas vārds, ko es varu lietot savā labā, ko es varu lietot, lai viņam pastāstītu. Un tad arī nāk šie vārdi, un tad, kad mēs sākam dalīties savā pieredzē, nu, kas vispirms jau, ja Dievs mums ir palīdzis tikai šeit, mums pat nebūs īsti ko teikt. Mums, es varu pastāstīt savas gudrības, es varu pastāstīt, ko es esmu iemācījies, bet tas nav tas, ko Dievs mums paprasīs arī. Viņš nevēlas, viņa mērķis nav, ko tu atceries no 92. gada. Nē, bet kā mēs izdzīvojam to? Kas ir tā un tā mūsu ikdiena? Kas ir tā mūsu pieredze? Un tad, kad mēs sākam stāstīt par nu, cilvēkiem, bet Dievs ir tik reāls, un viņš manā dzīvē ir pagodinājies ar to, ar to, ar to, Tad cilvēkam nav argumenti patiesībā, kā pateikt, nē, tā ir tikai rakstīts grāmatā. Nu nav, tas viss izzūd, tas viss tiek paņemts projām. Un tad mēs varam stāstīt, un tad mēs varam dalīties evaņģēlī. Un tas viss kļūst ļoti skaisti, un, un cilvēki tiek izglābti un manto Dievam.